mwese inshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya radiyo isangano cyane cyane ikiganiro uburundi baririmba ikiganiro dukunze kuvuga ku iterambere ry'umuziki w'uburundi tudatumiye umuntu ngo aze kwihaya ngo avuge ibyo yakoze ibyo ariko arakora n'ibyo arutakora oya duhamagara uwo twashoboye kubona ko ashobora kugira icyo atwigishije kuri kicaye kiriya yashoboye guteramo intambwe gusumba akaza afise umutwe w'umujambo icyo bita teme adusigurira kugira ngo abo baririmbyi eh, batarashika kuco amaze gushika ko bafatireho nk'akarorero canke abo bakunzi b'umuziki w'uburundi bamenye ingene iterambere ry'umuziki ryagiye riratera imbere muri ino minsi rero tumaze iminsi tuzo turaganira ku bintu bitandukanye na cane cane kuri abo baririmbyi ba kera hariho abitwa ba silvana ba supumingi ba ubwo reti amabano no muza kuganira n'uwitwa evo de naonankwa umwe yaririmba ati vyemavoir mireye mireye mireye akongera akagira ati nimuntahirize abiwacu akaba rero yaracimba kamere yavukiye sinzi ko ari byo mwaza kutubwira icyo tuzi twavuye muri kankije twongera tubona kuri ehe efi ya kabiga cyangwa hajya kuri ehm, bahita gute kuri paruwase ngagara kirisa saviro bashikiriza kino kiganiro mu inga bw'ivyuma hari akimana françois tuma amajo bashikira nabo baramukije ariko n'umustajeri hari akamwe kababwira ko eh, mu gice cya mbere twaba tubabwira eh, ingene haba hari amakuru tuba dufise amakuru ya mbere nuko twabwira nkuko vyama amaciye ukwezi nkuko murabikurikirana umugambi e-community service eh, bita eco entertainment uno musi turagira akaganiro kagira indwi aho tuzaganira ku vyerekeye tuza kumva yitwa frank duniana aza ku byerekeye uwo mugambi wa e-community service murazi ko ubuheruka twaganiriye na double j ikindi nacyo tuza kubaganirira turaza kumviriza igice kabiri twabemereye murazi ko hacinzwe zibiri aho icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yavuze ku byerekeye augustin nzirabika wa wundi yavuye ati mwana nje ntunanigwe ibanga rirahebashe ewe gadawura umugabo ewe mabura urabona ibintu nk'ibyo hanyuma rero uno munsi turaza kumva ingene yarasanzwe akundana gushwa naho rwiyagiye guhembwa ngo yarashobora ahetse guhemba agaca ahura n'umuntu wifitiye ingorane agaca afata umushahara we wose ngo akawumusigira <laughs> urumva ko ari ibintu bikomeye eh, mu buhinga bw'ibyuma sinzi ko musawuza ashaka gufata umushahara we wavuye guhembwa agaca awuha umuntu eh, umuntu yabikora aranpakanira ati ntibishoboka urumva rero augustin dirabika abamuzi baramuzi eh, nicyo gituma rero tugaruka ku ngiri atari ku mushahara we ntaba ariko aravuga ku biraziyo kuko yakunze ibyo abantu benshi badashobora gukora hanyuma rero duze kuronka akagerero kuvuga ku vyerekeye evode naho nanywa turabona ariko baradukurikira abitwa ba kakabone richard nkengurutse eric sibomana eh, jenny ari hamwe n'abandi bariko badukurikira kuri um, uh, kuri facebook live iyi ni radiyo isanganiganiro ni uburundi burarimba tudatevye rero reka dukurikire iko iko iko twagiye entertainment. You will love changes. Volume 2. mu biganiro byacu twarabayagiye umugambi you love changes ndetse turababwira ubuzima bw'imisoro itatu iri muri uwo mugambi ariyo frank duniano emerison na double j mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turumviriza hamwe icyo nabo bavuga kuri uwo mugambi mbega byagenze gute ngo bisange mu mugambi you love changes mbega biyumvise gute kubona batowe muri benshi mbega hoba hari icyo bungutse canke hoba hari itandukaniro kuva binjiye muri uwo mugambi ngivyo bimwe mu bibazo umuririmbyi bukuru frank azwi nka frank duniano aza kutwishyura ko. byagenze gute ngo wisange mu mugambi you love changes kwanza naweza kuzungumza kitu kimoja kwamba mradi mzima wa you will love changes na ufahamu toka kitambo yani, na viongozi pia wa mradi huo tunafahamiana muda mrefu toka kitambo na tushawahi kutumika baadhi ya vitu mbalimbali na pia kitu kingine ni kwamba niliwahi pia kupita katika mradi wa kwanza yani volume ya kwanza you will love changes ya nilipita kama msanii wa kawaida tofauti na sasa hivi kama ambasaderi. ila kiwanja changu lazima nitarejea, najifil najiona bonge la mjanja, hata hapa mpaka kiwanja ni kwa maziwa, mito na bonge la ziwa. Ki, kiwanja gani Kiwanja cha Lagasol pamoja na vita sasa na mtusi kama na mlokole I say kiwanja changu kokote ntapokwenda, yangu na na mi ndo fagio na fagilia kiwanja changu, yani bonge la mzalendo hapa, si banduki, labda unikate shingo.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 tusichukiane walavu walundi wote ubumwe tujifunye kilimo chetu cha kahawa, majani ya chai na sukari kama kawa. Peace kwa raga sole, peace kwa ndadaye, nye mmetangulia, si tutafata baadaye. Hoba hari itandukaniro umaze kubona kuva winje muri umugambi ya uongozi ni, tukizungumzia ni, ni jumba zima la Iko, Iko entertainment au sema kuanzia uongozi na production au sema najisikia ni kitu ambacho ni sijawahi kufanya tokea, tokea na niingie katika ulimwengu wa mziki. Ni kwangu ni kitu kama tofauti sana, kwa sababu kila kitu kinafanyika kiko professional sana, au sio bwana? Kuanzia uongozi, yani kila kitu kimepangwa, mambo yote yanakwenda yako kwenye mstari, au sio bwana? Na ukiangalia kwenye production ni kwanza tunatumika na, na producer producer ambaye watu wengi wanamfahamu Auso bwana, watu wengi wanajua kazi yake na ye mwenyewe kwanza, Auso bwana, touch yake na kila kitu bwana, mi nakubali sana, mi kama kwa upande wangu nakubali sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu kinanifungua kina, sana kwanzia, yani kuanzia um, upeo wa akili na vitu vingi sana yani, vitu ni kitu ambacho kimeniongezea vitu vingi sana. ngozi walipo majita na mashizo mapozi, twende Makamba nilipotoka mjanja hasla simendi mamba ya kishamba kapaone Lumonge utatamani weke pozi hata kwenu siende Frankati ati itandukaniro nuko ibikorwa vyiwe vyose bipanze ati ni ikintu kitari bwamubeko kuva yinjiye mu muziki mu kiganiro cyacu gikurikira tuzobandanya tubayagira byinshi kuri iyi misoro itatu naho kuwa mbere uza Umviriza Burundi Burundi Burundi ego murumvise rero ko umugambo wa e service eco entertainment aho tuhejeje kuvuga double j ukatwumvirize frank duniano akaba rero uh, tuzosura kuvuga ku vyerekeye emery san nawe hama tubamenyesha yuko mu kanya duhava ca tuganira na evod na onankwa imbere yaho twe twayemereye yuko twari twavuze ku gice cya mbere aho twego turaganira ku vyerekeye augustin dirabika aho icegera ca mbere cyumukuru w'igihugu gaston amuzi uh, eh, aha ariko aratubwira ingene uh, eh, yarasanzwe ari umuririmvyi ah, akongera akaba umwanditsi w'ibitabo kongera akaba uvuga ibyose bifite amapoezi akaba rero yarakomeye rwose n'ibyumviro byinshi byiza eh, akaba n'umwe yaturirimba ariko arabibabwira ati “mwana mwananje ntunanigwe <laughs> ibanga riraheba eh, erega dahura umugabo cyangwa yandirimbo kirundo gerard yasohora yari yiwe imwe yavuga ati gateranya rukatara tarashika ibibondo by'uburundi byarigina bikigina ngo ababyeyi bahimbagwe mu babanyi ati umubano ntiworabye twasangiye ribikogwa n’imiri uko rero mu kanya nacyo twumva rero uh, augustin ndirabigice kigira kabiri aricyo cya nyuma uh, aho ikigira cya mbere cy'umukuru gihugu gasitose ndimo ariko aramuvuga yavuze ati hariho uh, hari umubona umupfasoni icyo gihe hari umwana abana ba mukuru w'igihugu icyo gihe eh, jean Baptiste bagaza Eh, baramukunda kuko eh, nka nka dore nasiyonari yashaje ahantu hari eh, abana b'umukuru w'igihugu twe twari mu mabidonvire mugabo we yashaza kugira ngo nka yabo baruka hanyuma rero abana b'umukuru w'igihugu umudamu yitwa jeanne turimo ndabika wowe ukunda abana none ukamugenda utaha n'amaguru none tugire gute umunsi umwe rero bagaza aramuhamagara bagaza ahamagaye ndirabika ndabika leta amubwira ati none ndabika wewe wifuza ko jenda gukorera iki wewe ndabika nta panse yari afise yari kujya kabiri mu bwiza eh, ndagukorera iki ati jewe nkeneye ko umpa umuduga minibisi yasi nzora ntwara wa piyone <laughs> acamubwira ati icyo cyo nyine ushaka eh, acamuha minibisi yasi iyo yaba yasa ishikaye kumugumya baronyereza ati okay iyo sigwawe shaka plaque jaune iyo yase kiba yase ijiragira abana bataha mugoroba bagira gute urumva yagiye ku mukuru w'igihugu ngo ati mbwira ije ushaka cyose ndakigura alors we yavuga ati nkeneye bisi nkuza ntwara abapionnier ati ni bisi aho ntanzu yari afise yari apanze mu biza bya kabiri okay hanyuma bakazaraba ati umuntu none tumukoze iki marezima bagaza agira agende nawe ati acamuhamagara kandi ati none n'ubu ntarondera ikindi ushaka ati basi reka ndaguhe pariseri acamuha pariseri hajyari hajyari dubule hajyari pariseri dubule ni pariseri dubule ijyamuhaye acamuha pariseri dubule hajya ah bari kubatanga jabe acamuha pariseri dubule ati rero wewe ubu genda ubwire urondere umu architecte akubwire plan y'inzu ushaka jewe ndagiye muri canada ninagaruka <laughs> zona kubakira <laughs> zona kubakira iyo nzu agiye bagaza ntiyagarutse <laughs> nubwo ntibariho kugira amenye ko bagaza atazoza byafashe umwanya muremure yaragwahaye yaragwahaye urumva nta kundi aramenyera buhoro buhoro buhoro buhoro buhoro eh, aramenyera baja mu buzima busanzwe nk'abandi Eh, kandi ararika rero yahembwe ukaza kumubwira ati mfise ingorane izi n'izi n'izi yaca kumushahara wiwe wose agafuma aja kugurana akaguha wiwe wose ugatwara nirabika niwe umugabo wa sikanipona kiheze kuko roza integamanga aracija yacitwagwa n'abasirikare itwagwa mu bihe bidasanzwe mugabo umuntu yagiye kubayo n'indirabika augustin indirabika augustin niba agiye kugira ngo ahumurize imitima yamaze hafi amezi atatu cyangwa ane abayo abayo mbere niyo yaciye aza arwaye hypertension na diabete bice bitanguriraho eh, ni ukuvuga bika aho rero nta kindi giti yarose akoresha umugambo gusa nobamesha n'ikindi bababwira ni uko ndirabika eh, mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani Eh, ni ukuvuga itariki indwi z'ukwezi icumi muri uwo mwaka nyine eh, murazi yuko muri iporona baciye bakuraho watwara umugambi karori mukasi kugira baciye bashyiraho rukingama eh, rirabikare mu bantu batemera yuko bagira kudeta yo gukura mukasi ku nguvu hanyuma baramucakira baramuterura baramuta hanze Bamufashe baramukandamiza tuti nawe ryama ryama ngaho nyine tuca tumutwara muri kirinike aca atangwa kuza ararwara ararwara gushyikaho aho yitabye imana Nabwiye ko waza ugaruka rwose indirimbo zose nyinshi z'igihugu twaririmba ugaruka rwaririmba zari ndirabika atari rwa ndirabika ni rwa shungura atari rwa shungura rwa nkabure yose nabo baririmbyi bashoboye kuririmba indirimbo zikunda igihugu nkaba no kurinda bashimiye mwese mwashoboye kuza kugira ngo uyu muhisi ndirabika wese tumuhe iteka ryiwe nk'uko mwiyemeje no guha iteka abandi bakora igihugu gihugu cyacu cy'uburundi murakoze umviriza urundi burundi natwe rero kamwe mu tundi turirimbo twiwe eh, tukumviza akanya gato imbere duhavaca tuganira kuri iki gice kigira kabiri aricyo kinininya na Evo nawo nankwa ni mukanya kanya isasi nurire wihorere niwitunge wizigame uburundi bwaga bwagutse kame kanura menya ntiwiyanjanjeko gira umwete mu bikorwa kerebuka mutwimbura c'est sa guru troufissé. Oui, Shakira Amaraha. Urenzingero mukunywa. bubu bugutahe. imana iteka mu buzima wimenye wihanure wibuke ugumye ibanga ukubaho si ugupfina reba ngire gito canje gito cowumbiyumbireho twaruka mwese munyumva muritunge mu buzima nuko rero mu kanya isase tuba turi kumwe na evode nawe tuce tuganira kuri kino kiganiro burundi urarimo amaze iminsi ruko muri kurikira kuri watsapu kuri facebook kuri instagram aho tuza kuganira inyuma aho twaganira n'uwitwa ba silvana tukaganira n'aba supumindi goreti uh, wo mu mabano ubuye twashikire witwa Evode Naonankwa tubamenyesha ko bigenze neza Evode Naonankwa ashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi mu ntango z'ukwezi kwa munani mbega murifuza ko Evode na Onankwa yogenda abagiriye akantu mukaba rero eh, mubyifuza murashaka kubitwandikira kuri 76 209 mirongo itatu na gatandatu amajana abiri n'icyenda ijana na mirongo ine hanyuma tubamenyesha yuko ari ibintu byiza gose mu minsi iza tuzomenya ingene byifashe mu kanya ratweretse ko muhinga bw'ibyuma Evode na Onankwa bagira bamuronke hama tuce tuganira niwe yaririmbye akaririmba ntimunahirize abi wanyu eh, mu makuru dufise nuko hari icyo yakoze muri kankije muri eh, paruwasi gagara hariya eh, imakamba arabitubwira efi nyakabiga eka n'ahandi henshi yaciye ukaba rero ko ari mu gihugu cya oranje aho nyine amaze gusohora uturimbo dutandukanye twinshi ni mu kanya isase turasuye kwibutsa ko gukora kuri kiganiro burunurari mbaca radio isanganiro ko madimisi mubikurikirana twaye babwiye muri indwi yose yuko muririmbyi Evod na nanko ari umutumire wa kino kiganiro turaba tweretse ko yamaze gushaka ku murongo mwaramutse neza Evod na nanko mwaramutse Christian ndabaramukije mwese abavuga ururimi rw'igiswahili ngo turagupokera mikono mbili na roho moja na mie pia ah. nawasalimia wote <laughs> narinzwe bibagenda Gaswahili ego evode na nankwa uri mu baririmbyi eh, bakomeye cyane muri kino gihugu bamaze igihe baririmba kandi eh, bafise ikintu bashobora kutwigisha muri kino kiganiro Burundi buraririmba ni ikiganiro dutumira umutumire eh, akagira uko atuganiriye nka kujya umutama ashobora gucira umugani abana evode arafise ibintu byinshi atwigisha ariko ndiyumviraho mpera naho mm, mm, ndangiriza nkabura mugabo nasanze twosa nk'abari ku gicaniro evode nawe nankwa neza na neza yavukiye hehe eh, neza eh, nk'uko ubivuze izina ryanjye nitwa evode ntawe nankwa hanyuma eh, nkaba navukiye i makamba mhm. sinzi kunyumva neza ego e, e, ego cyane turakumva neza ahubwo amajwi ameze neza cyane twatangaye evodo nta ntankwa wande wande sokurunde sokuruzande kirisha ibyo bintu sinzakubishobora kubishobora mugabo icyo nagomba kuvuga ni uko bwa mbere na mbere ntaguye kukengurukirira isanganiro nawe we kirisha witanga kugira ngo abaririmbyi bashobore kuvugana nabi iwabo cyangwa bashobore kumvisha ibyo bakora turagushimira rwose ndagushimiye cyane rwose nk'uno munsi ushoboye kuronka uburenganzira bwo kuvugana na Mm. Eh, evode nawe nanywa hariho hari watwandikiye avuga ngo ni umunyakayanza kumbe rero ntibasuye kurota abanyakayanza <laughs> oya evode ni umunyamakamba evode ni ego tubwire afise imyaka itanu cumi cumi n'itanu yari yayayaya eh, jewe rero nk'uko abandi bose bamizike benshi bo muri afurika eka mbere n'abahandi na nagerageje kumenyereza ijwi ndabikishije muri korale kujya ko abandi bandi bose babigenza mu bisanzwe abamizisiye benshi kubera tutaronka ahantu dushobora ushobora kuririmbira twebwe rero kenshi urirondeza ahantu ushobora kuririmba nicyo gituma rero nanjye kuva nkiri muto nkunda kuririmba nkama ndi hehe cyangwa urabona hariya Eh, nk'abacu muri enteriniyeri n'ahantu tugira imana hari imitumba uba ushobora kuririmba ijwi ukaryumva ryumvise ukasubiramwo ibyo bintu byarakugira ugasanga finaruma uri muri sitidiyo sitani savoir ibi eh, twashaka twashaka duhere dushaka dushaka duhere umere nk'uducira umugani ibyo kuvuga ku byerekeye eh. umuziki neza neza kugaragaza kugereranya wa n'ubu ibyo tuza guhereza evoda eh, afite imyaka cumi n'itanu yari yatangiye kuririmba muri korari hari hehe neza na neza ku musozi uyu ngitanguye nyeneje ndi muri ekore pirimere mu ishuri Mhm. niho niyumvira nanjye ko noja hari he hariho umugore waririmbye kuri paruwasi iwacu makamba hanyuma nanjye ndabiraba ndi none nubijyamo gute ndagenda ndabaza barambarira bati bashobora kubijyamo mhm. hanyuma nanjye ndabijyamo ndagenda ndiyandikisha ndibuka e, igitabo cyari kuri nimero mirongo irindwi n'icyenda mu mhm. mwese cyariho nk'igitabo njyewe nari mfite nimero mirongo irindwi n'icyenda uwuri inyuma yanjye yari ifite inimero mirongo itatu ni ukuvuga abagabo bari bafite inimero mirongo itatu bari mirongo itatu abagore bari cyangwa abakobwa bari mirongo itatu ni ukuvuga twese muri muri gurupe ya korari twari mirongo itandatu mhm. ego ah, hanyuma rero nari umuntu ndakurikira nkunda kuririmba rwose uca utangura sorfeje nakererwa na gatoya eh, niho natanguriye kubona nkabona aho ku basoma utuntu mu gitabo mu bitabo itsinda mhm. bitahura niho rero mu nyuma haza umupatiri umupatiri umwe yitwa eh, eh, izina eh, haco gabi verna niwe yabigishije gusoma gusoma umuziki gabi verna niwe yari ibintu by'umuziki hanyuma yari ajejwe iby'amakorari mhm. akaca umupatiri mukuru yari agejwe nyine igisengero hari umupatiri agejwe iby'abakiro hakaba umupatiri agejwe iby'abakorezi na iyo rero gabiveranaka yari agejwe iby'abaririmbyi mm. niwe rero yavuze na korudeyo ngira ngo abantu benshi baramwibuka mm. ubu uye ntari ngaha mu burundi umenga yaba ari muri tanzania Eh, mu nyuma rero niho evode tuvuge ku buzima bwe bwo mu ishuri muri interna aho yaririmbye naje jemo vamire ziza ko yari demu yahariya muri internet tubwire aho waciye mu ma interna ifi nyakabigira imwo ego mvuye mvuye aho mu ah, ishuri ntoya naciye ngenda ngira imana banyuriye anta mu nyakabiga hanyuma mu nyakabiga naho nk'uko nari mvuye kuri patiri ya anyigisha ngize mu nyakabiga naho nasanze twakunda inyana ndahasanga abafurera abafurera bavuga ngo bene bikigongo refurere de la misericorde mhm. nabo diregiteri diregiteri prefe eh, na ekonome bose bari abantu bari abazungu kandi bose bagura cyane cyane prefe yakunda umuziki hanyuma kubera nanjye ndawukunda nicyo kimwe naho umunyakabiga nashikiye muri korari hanyuma baca batora bati kubera twasanzeho abandi bari bazi umuziki bari abafinalisite mhm. ego evode nawe nangwa sinzi ko ariko aratwumviriza connection ya whatsapp ariko adukurikira ari hariya muri Hollande bariko barayiretablisha tubandanye tukurikira Eh, tubamenyesha yuko turi kumwe na evodo nawe nanko wamuririmbye yari ati jivemo bamireye aho yari ko aratuganirira ku byerekeye ubuzima bwiwe ahereye hari Makamba ukaba yageze ibujumbura kuri skepers ariyo efi nyakabiga nguyo tudasuye kumuroha ku murongo eh, ni naho rero yaciye asora aka karirimbo cyangwa yatanga ukandika mireye dusigurire kuri mireye evodo nawe nanko ninde evodo Eh, indirimbo ya mireye sinayandika eh, tubwire mireye byagenze gute indirimbo ya mireye sinayanditse ndi mu nyakabiga mhm. mugabo inspirasiyo zabyo birafitanye ukurikirane kuko ashobora kuba nk'ubu yandise kera cyangwa uwo yanditse tubwire neza na neza turashaka kumenya iyo yavuye okay eh, iyo ndirimbo mireyisha yavuye ko si ikindi igihe niga mu nyakabiga eh, hariho umuntu umunyeshuri yajya ava nibaza umenga risebugizo hanyuma je turicarana ku ishuri twicaranye ku ishuri yari umwigeme aho twari tugeze muri umunani mhm. ariko tugeze urumva tubicarana umwaka wose umwaka mwaka uza twungurujwe naho nyine dutwiro tuva twicaranye ubu ni umwaka ugira kabiri umwaka ugira gatatu kandi mu w'icumi twiro tuva twicaranye ni ukuvuga ko ni umuntu umunyeshuri ibyo ku ishuri eh, twicaranye imyaka itatu dutwite mm. aho mwaza muravugana akajambo eee eh, oya nta kajyamo eh. twavugana kwishyura mm. twavugana ibintu byo eh, kwishyura iyo ni ibanga ajyanye aha oya oya ah, hanyuma rero niho wewe yahava abariya yego evode turazi neza yuko mu gipatiri cyari kizira babategeka kwiga umuziki n'ibyo mu ishuri urumva mugabo mwari abantu Mireille rero arakwinspira turumva kiya gifaransa hari abantu bazi yuko uh, eh, Evode Naonankwa ari umuntu umupoete cyane mbega eh, bayita gute mu gifaransa kujya kuba profond hajya kuririmba amajambo poetike wiyumvira ko Evode yabikuye he nukwera yaganira n'abazungu canke kwa yari umuriterere canke byari ibintu biri muri we eh, muri kamere oya ku ishuri ku ishuri yawe umunyakabega uh, hari clube zibiri hariyo clube de la musique na clube ya poezi harimo porofeseri yari muri iyo clube ya poezi twama twama tubyiga atwigisha ingene amajwi yitabana ingene umuntu comment mesurer les vers mm. umuntu apima amafraze amungara urumva urumva ko byagira icyo bikumarira ku vyerekeye iterambere ry'umuziki wawe ego mugabo ikintu cyose ikintu uri kurakiga bivana uko ugikunda reka rero dufatire ngaho mbega evode iyo uri umuntu w'umuririmbyi ukunda no kwiga nyuma eh, ukavuga ko ukafata neza mugabo niyo waba avuga igiswahili unazingatiye ugashyira ku muzirikanyi ibyerekeye ibyo wize birashobora gufasha mu byerekeye iterambere ry'umuziki wawe ego cyane ego mm-hmm. cyane kuko hajya mu bisanzwe mu byandiko indirimbo kugira ngo ibe indirimbo cyane cyane n'ikaramu mm-hmm. ingene wabyanditse ingene eh, wabikurikiranije mm. hanyuma cyane cyane ni mesaje mesaje mm. wayitanze gute uko nitanga uko ariko kose turaza turaza turaza turaza mu mpera kugira novuga gute mu gifaransa analyse kutubwira muri rusangi ibyankenerwa kugira umuziki ugende neza eh, ibyo bibazo twabiteguye hanyuma evode yagiye mu gisoda gute umwanya uri kuratujyana evode yagiye mu gisoda gute ye mu bisanzwe eh, kuva kare nk'uko natanguriye ku muziki ibyo kujya mu gisoda nuko n'ubyo by'umuziki birafite n'isano mhm. ariko nta mwigeze mubimenya cyangwa nta wigeze abimenya mu bisanzwe njyewe eh, namwe nshaka ko numenya umuziki noneho aho ngiriye mu nyakabiga bakawunyigisha bituma ndabishaka rwose ndabikenera hanyuma eh, nsanga yuko umuziki ntazashobora kuwumenya ntarose ahandi nza kubikora kubyiga cyane mm. naragerageje no kugira ngo uko njya muri garase minere ariko amanota ntiyakwira sinajyayo naho nyine najyayo mbona ni icyo gihe barigishayo umuziki hanyuma mbonye muri ah, muri garase minere ibyo kujya muri seminari ntibikunda amanota ntiyakwiye evode na ntangwa icyo gihe hari umwaka uyuhe imyaka rero birajya kubara vuba kiriziya urabona ko tumaze yego urumva winjiye mu gisoda umunsi winjiye mu gisoda ntushobora kuyibagira umwaka ntihakwiye kwibagira nimero matrikire yawe nibaza ko ari nka mirongo umunani n'icyenda eh, mhm. mirongo umunani n'icyenda yawe mhm. hanyuma eh, rero naho naho naroye nibaza nti nzogira ikintu gishoboka cyose kubyuko ntaruvena um, uzoja muri eh, muri fanfare aho rero ushitse muri fanfare niho niho wahura n'abakayitare hamwe na wa mupapa aheruka kwitaba imana yari muri amikare mbe yitwa nde yitwa cimpayi eh, valentebe na ba kayitare tubwire eh, hajya muri kayitankore bara kayitankore tubwire byari bimeze gute muri fanfarigene wakiriwe eh, ingene wavugije trompete wayize gute n'inda yakwigishije ibintu nk'ibyo nabyo nyine birakenewe muri kano nadusigara nyuma ya muto ego mu urumva hari ibyo utegerageza utegereza kujya ku ishuri hanyuma munyuma ukagira ikibazo kugira ngo uronke specialite noneho ibyo bintu ndabikora nari ndabisanganywe mugabo specialite yanjye ya instrument muri pampa yari clarinette mugabo naho ubuye gushika ubu mvuza clarinette nkabuza na saxophone mhm. ariko instrument yanjye mu gagara yari yari yari yari yari clarinette mi bemol niko bayita ego hari umuntu yabibigisha ngaho kuri kankije yego bari babyize mu bufaransa hanyuma nanjye rero nari mfite amarebe y'uko eh, bahegeje cyangwa bapansiyonye bazoheza natwe bakatorongeka tukajya kubyiga bakurikira <laughs> rero mu bantu bari babizi bakurikira yari jyewe n'ikibazo tugiye kugikora na uwa mbere aho tubikoze ntabwo uwa mbere urumva ko wari ufite pasiyo muri byo hmm. sinahava ngo nshigwe ko twajya abakurikira bisanzwe komosiyo abandi barajya kubyiga ndarindira ko tukigwa turabura byabaye bigikunda ndahava rero niho nahavuye ndagira imana ndaronka ingene nsimbira hanze imbere yaho tubwire turiko turabyumva ubuzima bw'iwawe eh, bon mwebwe muri fanfare mwararonka akagiye ko kujya kuri aeroport kwakira abakuru b'ibihugu abo wibuka cane cane bari ba mubutu n'abandi <laughs> Oh, abakuru eh, eh, b'ibihugu sinigeze nagiye kubakira urabisha kuko icyo gihe icyo gihe iyo haje ibintu eh, abakuru b'ibihugu baje yewe sinagenda kuri aeroport ahubwo nagenda aho bazobakirira aha muri reception byaba bikomeye gusumba kuko nagendayo naca ndabagirira sonorisation mu ijwi bajya kuvugiramo hanyuma kuba bariko barifata neza yego abo wibuka ni bande nka batatu bane eh, eh, eh, <laughs> oh, icyo ubu nziwe gusa mhm. Mm, birabonetse ko bisubiye gucika ego yari ko aratuganirira evode na onankwa yuko naho yari muri fanfare yari muri kankije yuko yashoboye ntiyajya kuri raporo gutegera wewe yisunga ibyerekeye sonorizasiyo turi turamubaza abo bakuru b'ibihugu yoba yibuka ni nka bande mhm. ego ni nka abakuru b'ibihugu abatwara mu burundi nyine nibo naho barangira niko ntibaza hmm. biraboneka yuko eh, evode atari bavari cyane <laughs> ego ego turi mu buhinga bw'ibyo bice bicika kandi bugira akangahe mugabo turaza kugerageza tubandaye tumurongo ego turumva ko utari bavari rwose mhm. ahandi benshi n'abandi hari kuri mese Mm. ego tubwire mu munota umwe mu munota umwe ubuzima bwa evode na nanka kuri paruwasi ngagara bwabura mwibuka bwabura mwibuka be na eh? ruragaragaza twagiye <laughs> bamwe si ndabibuka christian mugabice nibuka nuko kuri mu ngagara hari gurupe zibiri nk'uko hari gurupe korale zibiri nk'uko bajya ba shefu do mizike bo muri kangagara bari babiri bari babize mu faransa nabo nyine bararukenera kuronka ahantu babana mhm. biguma bicika girana ko ari kuri watsapu mwumvise ko turi kumwe aha uti kuri paruwasi gagara hanyuma bakajya bavuga reka dusubire turabe ko dushobora kumuronga mu kanya aha rero kayita nkore kayita ndamushyikira iyo niyo korale mwibuka na rimwe kandi umenga amatwi ansumira umumama wawe twararirimbanye kandi yaririmba neza <laughs> yari afite urugujwi yaramubonye ku ifoto ndabona eh? yari afite yaririmba mu jwi rya kangahe arto soprano cyangwa ntubaze iyindi nibaza ko yaririmba soprano <laughs> ego evode yari asa n'umuntu turiko turaganira umengo ntari bavari cyane mugabo ako kanaragacishijemo biraryoshye bwabu mbe na ruragaragaza urabibuka it, ego patiri ndamwibuka eh. <laughs> ego reka rero tuve mu byerekeye kankije tuve mu byerekeye paruwasi gagara hariho ubundi buzima bwa evode nawe ntankwa yarimbanye n'abaririmbyi bari basanzwe bari mu gisivire aba ayi muri vire mu za bwiza ngaha mu rohero n'ahandi twarumvise yuko muzinanye na eh, ba canjo wa misi ba afurika nova ekana ba silvana tutibagiye ba supumingi wewe wari wakoranye na bande ba cedric bangi n'aba ni bahehe wibuka mwakoranye cyane eh, jewe nk'uko nakubariye ndi mu gisoda sinashobora narandika indirimbo gusa nagiye gutangura kuzishyira ahabona zisa nka mirongo ine mirongo itanu nanditse nkabika hanyuma rero ikonji rya mbere umunsi wa mbere naronga ikonji mvuye mu ishuri agiye ku hanyuma ngiye gutangura ikonje rya mbere niho na cyanje muri kwa afurika nova mu bwiza yari mu bwiza afite eh, studio bms burundi musical system hanyuma ndagenda turavugana aranyarogisitara ya alubumu hanyuma nari mvise mu mutwe iwanjye yuko rukomeye konseri konseri ya mbere nzotangura yuko nzoyivugiriza aho navukiye aho nahereye kuririmba kandi niko byagenze iyo konseri ya mbere nayitanguriye i makamu mhm. kandi naherekejwe na afikanova n'uwundi muririmbyi kwa beru ufite amahoro na jageni umurasta nawe nyine yari yitabye imana mm. hanyuma na memba simbava imbere burino simbava imbere twafashe imodoka turaduga ruguru turaririmba hanyuma tuvuye i makamba konseri ikurikira twayivugirije kuri odewo eh, parasi hari umwaka wuhe neza na neza eh? hari umwaka uyuwe eh, niba dakawe mirongo icyenda ibintu mirongo icyenda neke mirongo icyenda ndibaza cyangwa mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda hmm. hmm. na kabiri mhm. kuko eh, um, yego ni mu mirongo icyenda mirongo icyenda na rimwe mirongo icyenda kuko indirimbo mireye zasohotse zasohotse mu mirongo icyenda mirongo icyenda na rimwe mm. imbere y'uko ninjira ngaha muri studio za aha mhm. ego eh, evode nawe nankwa ego sinzi kuri kuranyumva evode nawe nankwa ego ndikunda kumva kuri imbere y'uko ninjira muri sitiyo za radiyo isanganiro twahuye n'umuheshamakuru inkuru eh, nziza nesitoru nkuru nziza yatubwiye yuko yagufashe eh, interview ya mbere <laughs> eh, urabyibuka ibyo alo ndabona yuko bisa aha tubwire wowe ubyibuka bwiza ndabyibuka nibuka iradiyo yari radio y'igihugu ntiyari bwabe yari rtnb radiyo nasiyonari ego evode evode uratwumva bijya birakika mumere mm. nk'abegera imbere gato ya turuko turasozera kino kiganiro evode nawe nankwa hariyo abantu badutekereye ibibazo kugira ngo tuze kwibaza urazi ko tumaze igihe tuko turabivuga muri instagram facebook na whatsapp baravuga bati evode nawe nankwa n'umuririmbyi amaze igihe kandi tukunda indirimbo ziwe eh, hari ikibazo babajije mbega wewe nk'uwo guha ikonje y'amezi atandatu i burundi uwo eh, ukora iki ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi ubona wohera he wotera intererano yawe bi ah, ndabona yuko eh, kuri connection aha icyo nukora ni uko kwegerana abantu b'abaturanzi bose abajene abagira icyo tuvuganye tukagira ukuntu twogira ikintu kiri hamwe hanyuma tukiga ibintu bimwe bimwe kuko nta kintu na kimwe kitiyigwa naho wavuze ikintu cyangwa ukagira ikintu ni byiza ko ikintu uciga ukamenya iyo cyavuye ukamenya ingene kimeze icyo rero rero jeno ibyo bintu nk'icyo ariko ibyinshi murabigirane nk'ibyo mugira eh, eh, ego cari cyo kibazo kigira ego nico kibazo gira kabiri twashaka kubaza urumva uti eh, wewe ico ukora ukoranya abaririmbyi mukaja hamwe mukara ico mukorera hamwe byose bikaba mu mutwe no ku mutima wabo ikibazo ca twari twateguye kikurikirana nico twashaka kubaza mbega Evodona nankwa aravye ngene umuziki w'u Burundi wifashe ngaha i Burundi akumviriza ivyo baririmba abona mm, ikintu kizima gikomeye ashobora kuba yapresya ni ikihe eh, icyo napresya cyane bararirimba neza bafite meza hanyuma mugabo eh, icyo ikintu kimwe kimwe gusa hariho mu bisanzwe naho uba wagize message ukamenya ukumva ko harimo ibintu byiza kuravuga hariho ukuntu utegerezwa kubivuga na aritikirasi televiziyo ihindura ibintu byinshi nk'ubu nk'akarorero uvuze uti eh, ndagufise ku mutima ariko ubundi nawe akavuga ati ndagufise ku mutima cyangwa ndagufise ku mutima <laughs> umva ukuntu aritikirasiyo ukuntu cyaritikiye byose birafite impakite kuri evure yawe mhm. urumva hari aho rero amajambo cyane cyane bavuga ikintu bakakivuga ijambo ari cyo ari ryo mugabo nkino mu bazungu hoho ijambo uribuze utaribuze kujya riri ntagutahura mm. ribirinde nk'ibyo rero n'ibyo jewe ari jewe twabimenya twabivugana kandi tekisi igiye kuririmba ntakaronka ati none ugiye kuririmba uri kubyarikira ko ntihagira mm. umuntu yarogisa ikintu cyabaye mararikire kandi cyanditse neza kandi abiririmba neza mugabo asaba utuntu umenga ntihariho umuntu yakebuye mhm. ibyo byose nibyo nibaza ego imbere y'uko tumera nk'abatera imbere muri kino kiganiro reka dusome abamaze kutwandikira babiri umwe ati mwaramutse nsabye turamuryoherewe cyane evode aririmba neza cyane car eh, yize miziki mu mpe mireye jean marie mubwiza urashaka kumviriza indirimbo mireye turaza kuyumumvisha mu nyuma ya kino kiganiro ati nitwa eh, metode ego turifuza ko atazogenda <laughs> atatugiriye akantu ego twari twamaze kuvuga yuko eh, ushobora kuza mu ntango z'ukwezi kuza nibyo ego imana ibishatse ibyo bintu nibyo none uzogenda udakoze ku ngoma hari umutimba ugenda udakoze ku ngoma njye nibaza ko byiza nogena nkoze ku ngoma nkoze ku murisho eh, naho ntazokora ibintu bihanitse bihambaye ariko byiza umuntu akagenda agira ati bode nasubiye kumwumva ijwi kuko hari abantu batazi ko nkibaho hariho abantu batananzi mhm. hariho abankumbuye hari ibintu bene ibyo hari abashaka kumbona nanjye nkaba nkumbuye eh, <laughs> reka radisanganirize ifashe eh, kugira icyo kintu gishoboke urazi ko radisanganire nayo ishoboye byinshi ngira bizokunda niko ndabyizera mbaye ndakenguruka ariko naho ntogira ibintu by'ibitangaro ya bisanzwe nka kumwe umuntu agira ati sinogena ntacuraranze cyangwa sinogena nta ntaririmbye ibintu nk'ibyo mm. nawe baba bakapera uduha dufise ya saxophone yawe n'iyo ibiro bitaba byinshi mu ndege ndiyumvira kuzohizana <laughs> yego cyane evode tubwire eh, ikindi gice twashaka kubaza eh, twibutse ko rakurikira aho dusanzwe tuganira ubundi ruraririmba two turaganira muri rimwe yitwa evode na onankwa ari hariya mu Bolande tukabamenyesha yuko mushobora kutwandikira kuri 76 209 140 76 amajana 2 n'icenda ijana na 40 kuri Eh, muri ako kanya gato dusigaranye dushaka umubaza imbere ko twakira ama amanimero yanyu eh, kuri aba kuri SMS cyangwa WhatsApp 76 209 140 mbega muri kino gihe evodo na na nankwa aracaririmba ama Evre arahari byifashe gute kuvyerekite umuziki wiwe muri kino gihe Oh umuziki ndavyifashemwe neza cyane gose nkubura um, um, um, eh le 26 z'ukwa kwa eh, gatandatu nari nagiye kuvuza muri eh, muri francophonie bari mhm. bantumiye ngo njye kuvuza kuri fete de la twe twabigize le 26 mhm. urumva hanyuma byagenze neza cyane aho n'abaririmbiye indirimbo bari bansabye indirimbo ya jodasin salure zamuva <laughs> ah, republique c'était Ego ducishirize ko salut les amours rega tuyatwumve wa akapera naho connexion itari nziza cyane se ressemble car l'amour est place au quotidien on n'était pas fait pour vivre ensemble ça ne suffit pas toujours dans ces madame et toi hier on s'ennuyait et c'est à peine si l'on trouvait et mon pouce au du mauvais ton, Et ce roman inachevé, on va se faire un coup de feu. Mais on a passé la journée, paraît plus. On s'est aimé. aimé. Comment se quitter? Tout simplement, penser à demain. Eh, nuko rero evode turi mu mpera za kino kiganiro turumva neza yuko niwashika ngaha mu burundi bujumbura uzoshobora kudusuriramo ako karirimbo eh, turazi neza ko hariho abantu bamwe bamwe tuzobabwira mu ndwiza y'igene evode nawe ntankwa ariko bategurira icyo gitaramo yise gitoya gishobora kuba kinini ntawe ubizi Hani bujumbura mu ntango canke hagati canke mu mpera z'ukwezi kwa munane aravyemeye yuko atamutimba ugenda udakoze ku ngoma akaba azoduha umurisho muke kuvyereka indirimbo ziwe zimwe zimwe tuhora twumva bakunze gusubiramwo muri uh, karaoke zitandukanye Evode nawo nankwa turi mu mpera za kino kiganiro hari umuntu yatubajije ngo mbega Evode arubatse arafise abana bimeze gute vya famille Oh, evoda yarubatse afite abana babiri umuhungu n'umukobwa umuhungu akwije duzu imyaka cumi n'ibiri umukobwa nawe afite imyaka cumi n'igice mhm. bose bita abantu aho ntankwa bose bitwa ntaho ntankwa amategeko yo ngaha abitegeka umwana yamategereza guca afata ubwo nyine barakubaza izina ngo baca bandika ibyo nyine <laughs> none umfasoni wawe n'umuzungukazi n'umwirabure n'umurundikazi n'inde ni umurundikazi <laughs> ni umujyekunda umuntu w'akaranga akunda akaranga mm. <laughs> evode twarabonye eh, hariho clip video yawe yo kuri sene eh, ihora ica kuri rtnb eh, aho waririmbye ahantu tubona inka igishushanyo cy'inka tukabona uzananye mu kintu umenya ni umwobo kituruka cike duvuza igitari uri kuravuza na bayita gute harmonika dusigurira hajya hari byari byifashe gute Aha. bakaduhateme teme bari babyise paradis bari baduhaye teme hanyuma nanjye ndako ndandika mugabo je nandika ibyerekeye za fandorari nandika ibintu indirimbo yerekeye abana ukuntu baronka ingorane ukuntu tubemerera paradi tukibibarutse hanyuma ariko mu nyuma ugasanga baronse baronse intambamyi z'ubuzima niyo ndirimbo rero nanditse nayise paradi mhm. barayikengurutse cyane kandi eh, hajya kijyana cyo uvuga ngo mva nk'umwobo ni ni ahantu bari bateguye twateguye kuri sene umuntu agashururuka kuri sene avuye hejuru mhm. ego evode ntananywa turumva yuko na eh, kuganira ku eh, agateka k'abana urimo eh, wumva wavuga iki ku agateka k'abana mu kurangiza yo agateka k'abana jewe nuko umwana iminsi yose umuntu yo yopfa amwibuka akamufasha hanyuma ino iyo iyo ndirimbo ndayiririmbye batumva n'icyo kirundi mugamba n'abasigura ibyo ibyo ari byo bararira baragira emosiyo bagakora mosozi mhm. ndavuga ukuntu mhm. abana abana baronka ingorane bazitumwe hari aho babitumwe n'intambara cyangwa ugasanga ababyeyi baratandukanye cyangwa ugasanga ibintu byinshi bituma hanyuma nkavuga yuko ukimwibarutse umwita akazina keza amashurwe mukamanika ariko mu nyuma rya zina turarihindura tuba tukimwise jean paul cyangwa tuba tukimwise kajya akazina twatoye tukajya tumwita ngo ni ngo ni kidoma mhm. ngo ni amfadorari amfasoreye ibyo mvuga rero ntiyajya niyo amazina none twari twabise kera bitugire mhm. ikintu kimwe tubegeranirize hamwe hanyuma tubafashe nabo bashobore kugira akazoza kuko ntibavutse ego evodo ntankwa ngira ni washika ngaha mu gihugu cy'u Burundi ukagira aka ngaha mu kwezi k'umunani mu misi iza ntuzogenda utavugije aho karirimba nzokavuza nzokavuza mm. evode turi turarangiza mbega n'ikihe kintu wumva wohera heza tutabagira ikibazo kididibiza mu mutima utogenda utavuze nakubajije nakubwiye nti eh, twakubajije ibibazo byinshi cyane mugabo urashobora kuba hari ikintu wumva mu mutima kididibiza wumva uti iki kintu nsabye umuhungu wasabye umuzukuru wansabye ntacyo yambagije ariko ndifuza kukivuga wumva woheraheza kuki eh, noheraheza nkengurukira abantu umuziki warateye imbere cyane ngaho ndabona ko iyo bagize kera nta bintu by'amayensi bimakomeye yari ahari nta nta mashene yari ahari nta ma arogisitema nimerike zari zihari nk'ibyo ni ikintu cyo gutenguruka hanyuma kera nti kugira ngo uvugane n'umuntu ari hanze warungika agakete kakadoshyira ukwezi guheze ariko urabona ubutayaga tukaba diregite umuntu akamenya ko umuntu agihema kidundega bakamenya ibyo arimo bakamenya ko umwuga we w'umuzika ukomeza nicyo bintu numva numva bindengera mm. biraryoshye birahimbaye umukobwa ari aho w'igitega ati evode namukunda cyane aririmba neza mutwumvishe indirimbo mire nitwa nicole ari gitega <laughs> abanyagitega ariko baragukurikira aho babwiye iki yo ndababariye yuko ibyo biragihimbara kumva wumvise umuntu avuga ngo ndagukunda ngo kubera ngo waririmbye neza eh. n'aka n'ibintu biryoshye rwose bituma umuntu yongera ikiro none muri iyo minsi uzomara uzokubitira iwanyu makamba yego cyane ah. ahantu hose yaba ari ibintu bishoboka ahantu hose nuba naraciye aho ndahabona kandi ubwiye makamba uzohagarara ahantu bita mu minago ku muzi kwa pablo wicara ufate eh, kamukeke n'andi ndamahiri ubuswage na kamukeke urabikumbuye ngira ndawukumbuye cyane ni mu gitondo ngo uburobe <laughs> yego evode nawe nankwa turarangije kino kiganiro ngira twashoboye kuhigira byinshi Eh, eh, reka tukwifurize kurandwa iyo uri tukwifurize ikaze mu gihugu cyacu Burundi kigukunda gose eka tukwifurize yuko uzogenda eh, ukoze ku ngoma eka ukasubira inyuma abantu benshi basuye abo bakukunda bagukumbuye bakubonye urunganwe rwawe baze babone iyo evode ica amaze kugerako. ko murakoze rwose christian namwe ndabashimiye rwose ndibaza yuko inyubako y'isanganiro ikiraho nayisize kuko guma uko tuvugana niko guma nimagina mbirya mu burundi gute usanga riri hahandi nyene ibintu bene ivyo Ego cyane mukayutse ubona akarora partaje kuri Facebook ndiko navuga introduction ya kino kiganiro tukwifurize rero kuranigwa aha niyo kino kiganiro uburundi burarimba kigarukiye tudasubira mu ndwiza nk'aya mango bayi bayi na evode na onankwa yakoze bayi bayi rundi burundi burundi